Je vuis vir Sion, die berg waarop Jerusalem gebouw is. Maar dit is die Heere, die Almachtige God, wat Jerusalem zal laat omval soos een boom waarvan die takken met krachtige houwe afgekap word. Hy sal die hoge bome afkap en hulle in die stof laat lee. Die Heere sal hulle uitkap soos mense hele bos met de buil uitkap, selfs die Lebanon onze mooiste bome sal voor omval.